լույս է տեսել Արցախի Ղազանչի գյուղի պատմությունը հին դարերից մինչև մեր օրերը Վերնագրով գիրքը։ Իմ հյուրը հեղինակն է Վարդգես Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ չգիտեի, որ դուք 2013 թվականին նույն վերնագրով գիրք եք հրատարակել։ Նոր լույս տեսածը կարելի է համարել լրացված վերահրատարակություն։ Ինչ տարբերություն կա այս երկու գրքերի միջև։ Դարձը տալիս եմ, քանի որ 2020 թվականին լույս տեսած գրքի մեջ չկա լրացված վերահրատարակություն կամ սեր։ Հարցը ինքնին հուշում է, որ նոր լույս տեսած գիրքը նախկինի համեմատ թվեր ու փաստեր, անոններ ու անվանումներ, դեպքեր ու իրադարձություններ, դեմքեր ու լուսանկարներ եւ նոր բացահայտած աղբյուրներն ու տեղեկություններն իհարկե ավելի շատ են ընդգրկված։ Ինչ խոսք։ Բավական փաստական նյութ է հավաքել։ Դա երկար ժամանակ պահանջող տքնաջան աշխատանք է։ Գյուղից պատմությունը գրելիս ավելի քան 1.5 տասնյակ տարիների ընթացքում եղել եմ Արցախի Հանրապետության շրջանների, Հայաստանի Հանրապետության մի քանի մարզերի եւ Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք երկրամասերի 3 տասնյակից ավել բնակավայրերում։ Զրուցել 100-ից ավելի համագյուղացների ու տարբեր մարդկանց հետ, բջջային բազմաժամյա հերախոսազրույցներ ունեցել, պարզաբանել բազմաթիվ հանգամանքներ, ձեռք բերել համապատասխան լուսանկարներ եւ անքուն գիշերներ անցկացրել։ Ծննդավարիս պատմությունը վերցանելիս ինձ օգնել է նաև իմ ապու պապերի թողած հետքերը, ավերված հանգստարանները, տապանակարերը, մշակված եւ կիսամշակված խաչքարերը, եկեղեցիների մասում դարձած արձարանգությունները եւ այլն։ Օգտվել եմ բազմաթիվ հեղինակների աշխատություններից, հանրագիտարաններից, տարբեր գրքերից ու թերթերից, պատմավավերագրական հոդվածներից եւ արխիվային այլ փաստաթղթերից կատարել անհրաժեշտ մեջբերումներ։ Պատերազմի հետևանքով այրվել ու չեն պահպանվել գյուղը եւ շրջենտրոնի արխիվային բոլոր փաստաթղթերը, ինչի արդյունքում էլ օգտվել եմ Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական արխիվներից։ Իսկ ինչպես է ծնվել հայրենի գյուղի պատմությունը գրելու մասին միտքը։ Դերևս իմ դպրոցական տարիներին գլխումս մի միտք էր ցակել, որ մեր գյուղի պատմության մասին անպայման գիրք պիտի գրվի։ Եվ կես դար հետո միայն այն իրականացվեց։ Մարդու համար չկա ավելի ծանր ողբերգություն ու վիշտ, քան ծնդավայրի կարոտը։ Չկա ավելի մեծ ցավ, քան երբ մարդուց խլում են նրա մանկության օրրանը, որտեղ անցյալի հուշեր են ու ապագայի երազներ։ Իսկ ինչպես փոխանցել Ղազանչիի ամբողջ պատմությունը ներկայիս ու գալիք սերունդներին, մանավանդ երբ աղերվել ու անվերադարձ է դարել այն։ Ահա ինձ տանջող հենց այս մտքերն էին հիմնականում ավելացրած նաև ցավն ու ներշնչանքը, որ ծնդավայրիս մասին գիր գրելու պատճառ դարձան։ Արագացրին գիր գրելը։ Այո, պատերազմը ստիպեց ավելի շուտ գրել այս գիրքը եւ եթե Արցախի բոլոր բնակավայրերի պատմության մասին գրքեր գրվեն դարձյալ կապացուցեն աշխարհին որ հազարամյակներ շարունակ Արցախյան այս սուրբ հողը հայկական է Շուշի Ղազանչեցոց եկեղեցու հետ որևէ աղերսունի ձեր ծննդավայրը Այո, ունի։ Նախ ասեմ, Ղազանչին հին պատմական գյուղ է, Նրա պատմական հուշարձաներից հայտնի են գյուղի շրջակայքում Նատարին Բերցի հինավուրց ամրոցի ավերակները եւ գյուղի Սուրբ Գևորգ Երանավ բազիլիկ տիպի քարակիր թաղակապ եկեղեցին։ Այն կառուցվել է 1120 ՌՃԻ թվականին։ Դրանից առաջ կառուցել են գյուղամիչյան պատմական թաղակապ մեծ կամուրջը։ Այդ ժամանակներից ի վեր Ղազանչիում սկսել է զարգանալ շինարարական արհեստը, որմնագործությունը եւ արդեն հայտնվում էին շինարար վարպետներ։ Իսկ հետագայում 19-րդ դարում կառուցված Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու քարե շինարար վարպետներից եւ բարերարներից շատ-շատերը Ղազանչի գյուղից էին Անվանումը հենց Ղազանչեցոց հուշում ու ապացուցում է այդ միտքը։ Կուզենայի զանոթացնեիք Ղազանչիի ձեր հայրենի գյուղի համառոտ պատմությանը։ Դարերի խորքից է գալիս Ղազանչին։ Ղազանչի առաջին բնակիչները, որպես հայեր, ձևավորվել են առաջին գյուղաբանակավայրում, որը գտնվում էր Խաչենագետի ցախ ափին, պատմական Տիգրանակերտ քաղաքի արևմտյան կողմում եւ այն անվանվում էր Խաչինի Ղազանչի, որին նախկին բնակիչները ապրում էին դեռևս 5-րդ, 6-րդ դարերից սկսած։ Նրանք հիմնականում զբաղվում էին հողի մշակությամբ, անասնապահությամբ եւ ձկնորսությամբ։ Խաղակյանքը այնտեղ շարունակվել է մինչև 11-րդ դարի վերջը, մինչև Տիգրանակերտի ավերումը եւ քոչվոր խաշնարազների հայտնվելը։ Դրանից հետո ղազանչեցիները ստիպված թողնում են իրենց հիմնական բնակավայրն ու արգավանդ հողերը եւ ընտանիքներով տեղափոխվում 6-8 կիլոմետր դեպի հյուսիսային անտառներն ու բարձունքները եւ բնակություն հաստատում փոքր նոր գյուղաբնակներում։ Հետագա մի քանի տարիների ընթացքում այդ գյուղակների բնակիչները վերջնականապես տեղափոխվում են իրենց հիմնական նոր բնակավայրը, շարունակելով պահպանել Ղազանչի անունը։ Ղազանչին ավերվել է մի քանի անգամ մողոլների, պարսիկների, տափաստաններից ներս թափանցած այլ խաշնարազների կողմից։ Ղազանցին շրջապատված էր միջև Ղարաբաղյան առաջի պատերազմը 17 ադրբեջանաբնակ գյուղերով, ես կասեի գող ու թալանչի բնակիչներով։ Բարի, հյուրասեր, աշխատասեր ու համարձակ մարդիկ են Ղազանչենցները նրանք երբեք չեն համակերպում անարթարության հետ, չեն հանդուրժում վերաբորանքը, նենգությունն ու խարդախությունը։ Միջև Ղարաբաղյան առաջի պատերազմը Ղազանչիում գրանցված էին շուրջ 300 մարդ եւ ուներ գխորցի գործկոմ առանձին, կոլտնտեսություն, ութամյա դպրոց, բուժկետ, ակում, գրադարան, փոստի բաժանմունք, խանութ, շրջենտրոնի հետ ամենօրյա գործում էր մարդատար ավտոբուս եւ այլն եւ այլն։ Այսօր չկա Ղազանչին, կա նոր Ղազանչին։ Այն տպավորությունն է, թե Ղազանչին Ադրբեջանը գրավել է եւ գյուղացիները նոր վայրում հիմնել են նոր գյուղ, ինչպես օրինակ այգեստանցիներն են արել, մարաղեցիները։ Ցավոք, հիմա այս գյուղերն անցել են հակառակորդին։ Կարծում եմ, նոր ածականը չպիտի կծվեր գյուղի անվանմանը։ Եթե գյուղը փոխել է տեղը, ապա դարձյալ պիտի անվանվեր Ղազանչի եւ ոչ թե նոր Ղազանչի մեջ։ Այո, պատմական բազանչին այսօր չկա, բայց 1995 թվականից կա նոր Ղազանչին, նոր Կիլիկիա թաղամասով եւ համայքայի մնացած օբյեկտներով։ Ինչ վերաբերում է գյուղի անվանմանը, գցած նոր բարին, ապա իմ կարծիքով դա կապ չունի տարածքի ու տեղանքի հետագա ճակատագրի հետ։ Որպես գրքի հրատարակության տարեթիվ նշված է 2020, գիրքը սակայն ընթերցողի սեղանին է դրվել 2022-ին։ Կոնկրետ ես այդ մասին իմացա, երբ կազմակերպվեց գրքի շնորհանդեսը։ Ինչու այդքան ուշ։ Ճիշտ է, գիրքը հրատարակվել է 2020 թվականի օգոստոսի սկզբներին, միջև անիծված 44 օրյա պատերազմի սկսվելը։ Խանգարեց շնորհանդեսը հենց առաջինը պատերազմը, այնուհետև Կորուսներ մորուս կողմով հարազատների կորուսնարա 22-23 տարեկան տաղանի զոհվածներ, հետո կնոջս հոր մահը, իսկ անցյալ տարի վերջերին հարազատ հորուս մահը։ Եվ դրանք անտեսել ես չէի կարող տպականակը քիչ է, ընդամենը 250։ Ենթադրում եմ, որ հրատարակչական, տպագրական ծախսերը դուք եք արել։ Այո, գիրքը տպագրվել է իմ ընտանիքի հաշվին, իմ ուժերով։ Գիտակցաբար չեմ ցանկացել ես համագյուղացների հաշվին տպագրել այն կամ այսպես ասած բարեգործների հետևից վազել ու ողորմություն խնդրել։ Շնորհանդեսում առաջարկվել է խնդրանքով դիմել Արցախի իշխանություններին, որ เป զի գիրքը թարգմանվի ռուսերեն, անգլերեն եւ պետության հաշվին տպագրել այն երեք լեզուներով միասին մի գրքով չգիտեմ, տեսնենք ինչ պիտի լինի։ Ենթադրում եմ առաջարկ եղել է, որ համագյուղացիները հանգանակություն կազմակերպեն գրքի տպագրության համար դուք հրաժարվել եք։ Այո, ես չեմ ցանկացել, որտեղ միանշանակ տա բոլորի վրա չի կարող տարածվել։ Դա եղել է ձեր նվերը հայրենի գյուղին Եթե վարպետը եկեղեցի է կառուցել, կամուրջ է կառուցել, ձեր կառուցածն էլ այս գիրքն է։ Այո, իմ նվերը, իմ հիշատակը, իմ գործը մնայուն թո պատմություն մտնի, տարեգորությունա, որ անցնեն տասնյակ տարիներ, դարեր, որ մեր հակառակորդները չասեն, որ դա եղել է ադրբեջանական եկեղեցին կա 12-րդ դարից, ապացուցման շատ փաստեր կան։ Պարոն Գրիգորյան, եթե որոշեք նոր տպականակ պատվիրել, ապա 2020-ին եւ այդուհետ տեղի ունեցած իրադարձություններին առաջին հերթին աշնանային պատերազմին անշուշտ անդրադարձ կլինի։ Դուք ասացիք, որ առաջարկ եղել է, որ գիրքը տպագրվի 3 լեզուներով։ Եթե դա կյանքի կոչվի, կարծում եմ պետք է նաեւ նոր տեղի ունեցած կարևոր երկրի կյանքում, Ղազանչիի կյանքում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները տեղ գտնեն գրքում միանշանակ եթե նոր տպագրություն լինի ապա անպայմանորեն անդրադարձ կլինի 2020 թվականի աշնանային անիծված պատերազմին տպականակը, ինչպես ասացի, շատ քիչ էր, ըստ երևույթին վաճառքի չեքանել, որպես նվեր հարազատներին, ընկերներին, համագյուղացիներին բաժանել եք։ Այո, գիրքը արդեն տարածված է Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Ուկրաինայում, Միջին Ասիայում, որտեղ ղազանչեցների ծերված մարդիկ ընտանիքներ ապրում են։ Հայաստանում այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր նախագահներին, Արցախի Հանրապետության ղեկավարներին, վարչակազմերին, պետ համասարանին, հանրային ու քաղաքային գրադարաններին, Նոր Ղազանչի համայնքի ղեկավարին, դպրոցին, գյուղի բնակիչներին, Ղազանչիի համար գոյապայքարում զոհված անհայտ կորած ազատամարտիկների ընտանիքներին, ինչու՞ չէ նաև իմ թորներին ու հարազատներին եւ այլոց։ Ինչ առաջարկել են որ ինչու չես դնում վաճառքի, միանգամայն դեմ եմ դրան։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ գործ եք կատարել։ Շնորհակալություն։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մարտի 29-ի թողարկումը։ Իմ հյուրը Վարդգես Գրիգորյանն էր։ Զրույցի թեման նրա Արցախի Ղազանչի գյուղի պատմությունը հին դարերից մինչև մեր օրերը վերնագրով գիրքն էր։